Bab rolas. Nem dina sadurunge riyaya Paskah, Gusti Yesus tindak menyang desa Betani. Ana ing omahe Lazarus sing wis tau mati ditangekake meneh. Ana ing kono Gusti Yesus dicaosi dahar sing ngladeni Marta. Dene Lazarus lungguh kembul karo panjenengane. Maryam nuli njupuk lenga wangi naret tulen sing ajine akeh banget. Bobote setengah liter banjur dienggo Njebati sampeane Gusti Yesus. Lengo mau nuli diusapi nganggo rambute, ambune ngebaki saomah kabeh. Yudas Iskariot panunggalaning sekabate Gusti Yesus muni mengkene. Gene lengo wangi kuwi ora diedol wae. Ra bisa payu akeh. Nuli duwite didanakake marang wong miskin. Nggone Yudas muni mengkono mau ora kok mergo mikirake nasibe wong miskin nanging mergo saka culikane Yudas karep nganggo duit sing dadi rereksane Nanging Gusti Yesus ngandika Wis to wong wadon kuwi nengno wae aja kok ganggu penggaweane mengkono kuwi minangka pecawisan nggonku besok bakal dikubur Awet wong miskin kuwi selawase ana ing antaramu, nanging aku ora selawase ana ing antaramu. Akeh wong Yahudi sing padha krungu yen Gusti Yesus ana ing desa Betani. Mulane wong-wong mau nuli padha nusul panjenengane mrono. Enggone marani Gusti Yesus kuwi ora mung merga kaelokan sing wis katindakake nanging uga padha kepengin weruh Lazarus sing wis urip meneh kuwi sebabe para pengareping imam uga kepengin mateni Lazarus jalaran akeh wong Yahudi sing padha ninggal para pemimpine lan percaya marang Gusti Yesus mergo lelakone Lazarus mau esuke akeh wong sing wis padha teka ing kutha Yerusalem arep ngriyayakake Paskah. Wong-wong mau padha krungu yen Gusti Yesus isih ana ing dalan arep tindak mrono. Wong-wong mau nuli padha njupuk pang-panging wit palem banjur metuake kelawan surak-surak pinujio asmane Allah. Sugeng sing rawuh ing asmane Pangeran, sugengo ratune wong Israel. Dak semono Gusti Yesus nitih kuldi isih belo cocok karo sing san mengkene. Aja wedi he, kutha Sion, delengen ratumu rawuh nitih beloning kuldi. Nalika semono para sekabat durung padha ngerti apa tegese kuwi mau kabeh. Nanging sawise Gusti Yesus kaluhurake, ya kuwi sawise sinalip lan wungu meneh lagi padha kelingan yen lelakone Gusti Yesus mau wis katulis ana ing kitab suci lan saiki kelakon temenan. Wong-wong sing padha nderekake Gusti Yesus nalika panjenengane nimbali Lazarus metu saka ing kubur lan nangekake saka ing pati ora wis-wis nggone nyeritakake lelakon mau marang wong-wong liyane. Kui sebabe wong akeh padha metuake Gusti Yesus jalaran padha krungu bab lelakon sing wis ditindakake wong farisi padha rarasanan, kita padha ora oleh gawe delengen wong sajagat wis padha kelu karo wong kuwi ing antarane wong akeh sing padha teka ing kutha Yerusalem arep nindakake ibadah sajrone dina riyaya mau ana wonge Yunani sawetara. Wong-wong mau padha nemoni Filipus lan Kondo. Sederek, kula kepengin kepanggih kalian Guru Yesus. Filipus kuwi wong saka kutha Betsaida ing tanah Galilea. Filipus nuli Kondo karo Andreas. Wong loro mau banjur padha matur marang Gusti Yesus. Panjenengane nuli ngandika marang para sekabat mau. saiki wis tekan wektune putraning manungsa diluhurake padha elinga yen wiji gandum sing ditandur ing lemah lan mati wiji mau ora bakal tetep mung segelintir wae nanging sawise wiji mau mati bakal ngetokake woh akeh wong sing nengenake uripe ing donya kene bakal kelangan uripe sing sejati nanging wong sing nyingkur uripe dhewe ing donya kene bakal ngalami urip sejati sing langgeng wong sing ngawula marang aku kuwi kudu ngetut buri aku supaya bisa melu aku menyang endi paranku wong sing ngawula marang aku kuwi bakal dimulyakake dening ramaku saiki atiku was-was banjur arep matur apa apa aku kudu matur rama mugi sampun negakaken kawula ngalami kasangsaran menika ora sebab nggonku urip tekan seprene iki perlune supaya ngalami kasangsaran mau duh rama asmo paduka mugi kaluhuraken nuli ana swara saka ing langit wis dak luhurake lan isih bakal tak luhurake meneh wong akeh sing ana ing kono padha krungu swara mau wong-wong nuli padha rasanan. wis swarane gluduk. Nanging ana uga sing kandha, dudu ana malaikat sing lagi ngandikan karo panjenengane. Gusti Yesus nuli ngandika marang wong akeh mau. Anane swara kuwi ora kanggo aku, nanging kanggo kowe. Saiki wis tekan wektune jagat iki diadili. Saiki penggedene jagat iki bakal ditelukake. Mengko samongso aku wis dipanjer aku bakal gendeng wong kabeh melu aku. Nggone ngandika mengkono kuwi kanggo nuduhake patrape Gusti Yesus nggone bakal disalib. Wong akeh mau nuli matur marang panjenengane. Manut surau sing kitab-kitab, Sang Kristus ingkang badhe rawuh menika badhe gesang ing selami-laminipun. Kados pundi dene panjenengan kok ngandika bilih putraning manungsa menika kedah ngelampai sinalip. Lajeng putranipun manungsa menika sinten? Pangandikane Gusti Yesus, mung kari sawetara mangsa pepadang ana ing tengahmu. Mulane terusno lakumu. Mumpung sang pepadang isih ana ing tengahmu, supaya kowe aja kesaput ing pepeteng. Wong sing mlaku ing pepeteng ora ngerti bakal tekan ndi. Percaya marang pepadang kang ana ing tengahmu supaya kue padha dadi putraning pepadang Sawise ngandika mengkono Gusti Yesus nuli tindak saka kuno lan ora kersa ngetingal meneh ing ngarepe wong akeh. Akeh banget mujijat lan kailokan sing ditindakake ana ing ngarepe wong akeh mau. Iwa semono wong-wong mau meksa ora percaya marang panjenengane. Serana mengkono kelakon temenan apa sing wis kaweca dening Nabi Yesaya sing unine mengkene. Duh pangeran, sinten ingkang pitados dateng pawartos kawulo, sinten ingkang kepareng ningali kuwaosipun Allah. wong-wong mau padha ora bisa percaya merga Nabi Yesaya wis ngandika mengkene. Mripate wis tak gawe wuto lan nalare aja kabuka supaya wong-wong iki aja padha mertobat marang aku temahan dak warasake. Nggone Nabi Yesaya ngandika mengkono mau merga wis pirsa marang kamulyane Gusti Yesus. Ewa semono akeh uga para penggedene wong Yahudi sing padha percaya marang Gusti Yesus. Nanging wong-wong kuwi ora wani ngakoni percayane terang-terangan. mergo padha wedi aja-aja disebratake saka sinagoge dening para wong Farisi. Wong-wong kuwi padha luweh seneng diurmati dening manungsa ketimbang nampa pakurmatan sing saka Gusti Allah. Gusti Yesus nuli ngandika, wong sing percaya marang aku kuwi ora mung aku sing dipercaya nanging uga panjenengane sing utus aku sing sapa ndeleng aku kuwi uga ndeleng panjenengane sing utus aku tekaku ing jagat iki dadi pepadang supaya wong sing percaya marang aku ora tetep ana ing pepeteng dudu aku sing bakal ngadili wong sing padha krungu nanging ora nglakoni piwulangku mergo tekaku ora arep ngadili jagat nanging arep nyelametake wong sing ora percaya lan ora gelem manut marang pituturku kuwi ana sing ngadili dhewe iya injil sing dak wartakake kuwi sing bakal dadi hakim sing ngadili wong-wong mau ing dina kiamat lan pancen mengkono mergo aku ora tau memulang metu saka karepku dhewe Sang Rama sing utus aku. Panjenengane kuwi sing dawuh marang aku, samubarang sing kudu tak kandhakake utawa tak wulangake. Lan aku ngerti yen dawuhe Sang Rama kuwi dalaning urip sing sejati. Mulane apa sing tak kandhakake iki kabeh mergo saka dawuhe Sang Rama.